بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد biz e, alhamdulillah alloh subhana taoloni tavfiqi va madadi bilan e, fiqh jihod darsligimizni yana davom ettiryapmiz biz shu kofirlardan olinadigan mollar haqida gaplashdik va undan e, g'anima nafaya qodir bo'lgancha ya'ni bir qo'limizdan kelgancha tarjima qilib tushuntirishga harakat qildik bugungi mavzuyimiz inshaalloh salb haqida bo'ladi salb nima degani desa o'zi salaba degani arab tilida e, tortib olishlik ya'ni o'ljan tortib olishlik ma'nosida ishlatiladi e, ya'ni jihod maydonlarida agar bir mujohid kofir bilan yakkama yakka to'qnash kelib qoladigan bo'lsa uni qatl qilsa e, uni shuni olgan o'shandan olgan mollari qurollari hamma narsasi o'sha o'ldirgan kishiniki bo'ladi mana shu narsani salb deb aytadi endi bu haqida ya'ni salb egasi salbga shu o'ljaga e, o'ldirish o'zi bilan haqli bo'ladimi yoki unga imomni ham ruxsat kerakmi ya'ni amir ruxsat kerakmi degan masala bor mana bunda ulamolarning ixtiloflari bor e, bu haqida ikkita qovul bor birinchisi e, shofiylar hambaliylar avzoiy lays ishoq abu ubayda va boshqa ulamolar salb egasi o'ldirishlikni o'zi bilan imom ruxsat bersa ham aytsa ham aytmasa ham haqli bo'ladi deb aytadi bunga man qatala qatilan falahu salbuh degan hadis bor e, ya'ni kim bir kishini e, nima qatl qiladigan bo'lsa salbi uniki degan hadis ya'ni biz iloji boricha hozir bu ixtiloflarni qisqaroq qilib yetkazishlikka harakat qilamiz e, inshaalloh keyingi bir kelajakda inshaalloh o'tadigan bo'lsa yanada bularni kengaytirib o'tishlikka harakat qilamiz hozir qodir bo'lganimizcha ya'ni qisqacha bir lavzda keltirishga harakat qilamiz demak mana shu va boshqa hadislarni olib imom ahmad eh, imom shofiy avzoi lays ishoq va boshqa eh, salaflar demak salb egasi shu o'ldirishning o'zi bilan haqli bo'ladi deb aytishgan ho'p endi eh, ikkinchi toifa ulamolar bunga hanafiy molikiy va imom ahmaddan yana bitta qovulda salb egasi ya'ni o'ldirgan kishi imomni ruxsati bilangina mana bu narsaga haqli bo'ladi deyishadi nimaga desa ularni hujjati imom muslimni sahihlarida kelgan avfi ibn molikni hadisi u zot aytadilarki humayrdan e, bo'lgan bir kishi dushmanni o'ldirdi va uni o'ljasini olishni xohladi xolid ibn valid undan buni man qildi ya'ni unga bermadi chunki ularga o'sha paytda xolid ibn valid amir edi avf ibn molikni oldiga rasululloh sallallohu alayhi vasallam keldilar va avf ibn molik bilan bo'lgan ishni xabarini berdi ya'ni avf ibn molik shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam xoliddan sababini so'radilar ya'ni nima sababdan bu salbini ya'ni uni o'ljasini bermaganligini hop shunda e, xolid ibn valid aytdilarki e, man uni bunga ko'p ko'rdim deb aytdi ya'ni bu un uchun ko'p edi dedi shunda e, nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki unday qilmagin idfa ilayh dedi ya'ni bu narsani to'lab ber unga ya'ni qaytar unday qilma dedi va Xolid ibn Valid unga qaytarib berdi shunda Avf oldidan o'tgan paytda fajar Avfun biridayhi Avf Xolid ibn Validning ridosini tortdi anjastu laka ma zakartu laka min Rasul sallallohu alayhi vasallam ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga aytishligimni san aytaman deb ya'ni senga zikr qilmaganmidim seni ogohlantirmaganmidim mana shu narsadan deb ya'ni bu narsani ko'rding baribir oldirdimku degan ma'noda Xolid ibn Validga u kishi mana shunday dedi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam bu gapni eshitgandan keyin e, jahllar chiqdi va Xolid ibn Validga qarab la tutihi ya Xolid la tutihi dedi. Ya'ni ey Xolid unga berma, unga berma dedi. E, ya'ni bu bir e, ajib holat edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hamma narsani o'zini o'rniga qo'yganligidan va nabiy sallallohu alayhi vasallam siyosatdan bu narsani ko'rish mumkinki, shunda nabiy sallallohu alayhi vasallamni jarhlari chiqib aytdiki, ey Xolid unga berma degandan keyin mana deb mana amirlarimni tark qilasizlarmi ya'ni amirlarimni mani oldimga olib kelib sharmanda qilib yoki bir yengib qo'yishlik uchun bunday qiladigan bo'lsanglar amirga man saylab qo'ygan amir nima keragi bor degan ma'noda mani deb mani amirlarimni tark qilasizlarmi sizlarni misolingni bir kishi kabiki dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam ya'ni u kishi qo'ylar va tuyalarni katta qiladi va ularni boqadi so'ngra ularni sug'orish xohlab turib hovuz oldiga olib boradi ya'ni bir cho'pon qo'ylarni katta qilib tuyalarni nima qilib sug'orishlik uchun hovuz oldiga olib boradi ular hovuzdan suvni tinig'ini ichadi ya'ni mana bu e, hayvonlar va loyqasini qoldirishadi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki buni amir bilan silani e, silaga o'sha suvni tiniq joyi yo'q va amirlarim uchun loyiqa joy qoladi ya'ni bu bilan amirlar silani uchun qancha yelib harakat qiladi va sila sila bo'lsa mana shuni qadrlamasdan e, amirni mani oldimda bunaqa qiladigan bo'lsanglar e, nima kerak bor ya'ni amirni saylashlikni deyapti haqiqatda e, bu amirni siyosatlaridan bittasi ya'ni amir agar qo'l ostidagi biror bir ya'ni sariya boshlig'i qilib qo'ygan bo'lsa unga ixtiyori topshirishlik kerak endi unga ishonib o'sha sariyani amirligini berdimi tamom unga ishonishlik kerak va e, og'gan paytda shariatdan og'gan paytida yoki burilib qolgan paytida faqat to'g'irlab turishlik kerak xolos bu xuddi bola tarbiyasiga o'xshab ketadi ko'pchilikni ko'rasiz bolalarni e, shu shunaqangi qattiq ushlaydi u yoqqa borsa e, unaqa qilma bu yoqqa borsa bunaqa qilma bu yoqqa borsa bunday qilma xullas bolani ixtiyoriy fikri yo'q o'zini bir mustaqil fikri yo'q unday qilib qo'ysam otam mani so'kmasmikin bir ish qilgani ham qo'rqib qolgan bola xuddi shunga o'xshab ketadi ya'ni amir bo'ldi topshirdim topshirishlik kerak qo'l ostidagilar bir shikoyat qilib keladigan bo'lsa holatiga qarab nima qilishlik kerak va amirni e, o'sha sariyani boshliqligini mavqeini kuchga chiqarib qo'ymaslik kerak nima ish bo'lsa keyin ular amirga chiqaveradi sariyani boshliqligini o'rni qolmaydi u yerda keyin nima muammo bo'lib qolsa kel shuni qo'y amir orqali hal qilamiz degan narsalar chiqib ketadi mana shu siyosat jihatdan ham to'g'ri kelmaydi va nabiy sallallohu alayhi vasallam bu holatda e, juda g'azablar chiqqandan keyin hatto salbini bermagin deb aytdi ya'ni demak amirni haqqi bor ekan bu narsani bermaslikka demak hadisdagi nabiy sallallohu alayhi vasallam unga berma ey xolid degan so'zlari sahih ya'ni salp egasi qatl qilishi o'zi bilan demak salbga haqli bo'lmasligiga dalolat qiladi deyapti bu ikkinchi mazhab chunki agar salp egasi o'ldirish o'zi bilan haqli bo'lganda nabiy sallallohu alayhi vasallam undan qaytara olmagan bo'lardilar demak haqqi bor bo'lganligi uchun demak shariatda bir nohaqlik bo'lmaydi adolatsizlik bo'lmaydi va nabiy sallallohu alayhi vasallam biror kishi ayta olmaydiki nabiy sallallohu alayhi vasallam adolatsizlik qildi deb ayta olmaydi va mana shu bilan nabiy sallallohu alayhi vasallamni ber bunga deganlari demak amir bermaslikka haqqi bor ekan mana shu narsa endi g'oliban holatda o'zi bugungi kunimizda masalan mujohidlar kimni salbini ya'ni bir biror kishini qatl qilib olayotgan bo'lsa beradi endi g'oliban holatda beradi chunki g'animani bermay qo'ysa qanday fitna bo'lib qolishi mumkin insonlarni qalbida u endi salb qo'yaverasiz salbni o'zim o'ldirganimga o'zim olishi kerak o'zim olishim kerak edi deydi. Demak, bu bu yoqda e, ulamolarda bermasligi mumkin degan qovul ham bor ekan. g'animat u yoqda tursin salb hatto. Ya'ni o'zi o'ldirgan o'ljasini. Mana shu amirga itoat deyiladida Shuning uchun biz e, har bitta jangda o'zi mol fikrini chiqarib tashlashlik kerak. Tamomiy miyadan umuman chiqarib tashlashlik kerak. Faqat kalimatullohiyal uliya uchun jang qilishlik kerak. g'animat tushib qolsa olinadi, yo'q bo'lmasa yo'q. mana shu narsa hech qachon esdan chiqarmaslik kerak to'g'ri masalan g'animat niyatini qo'shib yuborishlik harom demaydi chunki alloh subhana taolo biladi insonlarni qalbida boylikka ehtiyoj bor lekin qo'shib olmagan afzal chunki yarmi g'animat uchun yarmi lillah uchun urushilgan bilan e, butun yuzda yuz olloh uchun urushilgan jangi farqi bor mana shuning uchun qalblarga bu narsa kirishligidan ehtiyot bo'lishi kerak ho'p salbga o'zi nimalar kiradi desa salbga nimalar kirishi haqida ulamolarni bu haqida ixtiloflari bor ammo o'ldirgan kishi kishini kiyimi qurollari joba e, deydi ya'ni sovuti bo'lsin e, salbdan e, deb hisoblanadi ulamolar bunga ijmo qilgan lekin hamyondan topilgan pul bo'lsa masalan dinor bo'lsin har xil tilla taqinchoqlar qimmatbaho narsalar bo'lsa ulamolar bu sabtanmasligiga ham ijmo qilishgan endi bu bir qovul ya'ni ba'zi ulamolar yo'q hammasi uniki deb aytadi Endi o'ldirgan kishini ulovi to'g'risida ulamolar ixtilof qilgan. Imom Ahmaddan bitta rivoyatda ya'ni usalbdan deb aytilgan, ammo Avzoyi boshqa olimlar bu salbdan emas deb aytishadi. Imom Ahmaddan ikkita qovul bor, bittasida salbdan, ikkinchisida salbdan emas deyilgan. Lekin Avzoyi rahmohulloh buni salbdan emas deb aytgan ekan. Endi Shayx Atiyatulloh rahmohulloh aytadiki, sal qilich kamon mana shu kabi jang qurollarini o'z ichiga oladi ya'ni bugungi kunimizda masalan e, to'pponchasi bo'lsin avtomati bo'lsin yoki bronjileti bo'lsin hamda oyoq kiyim bo'lsin yoki kamar bo'lsin umuman inson ustiga kiyadigan barcha kiyimlari kirib ketadi ya'ni salb deb hisoblanadi ammo e, unga uni ulov kirmaydi masalan bugungi kunimizda minib yuriladigan mashinalarni hisoblasak ya'ni demak bunda ixtilof bor ekan bu masalan to'g'rirog'i u salbga kirmaydi deb aytadi ulamolar endi agar biz o'ldirilgan kishini hamyonidan masalan 1000 yevro yoki 10000 yevro, ha, yoki tilla va shunga o'xshash narsalarni topsak u ham salbdan deb hisoblanmaydi balki g'animaga qaytariladi deb aytayapti. Э, tushungan bo'lsak endi э, salbga haqli bo'lishlik uchun shartlar kerak ya'ni qachon bitta mujohid э, bitta kofir bilan jang qilib oladigan bo'lsa qachon salbga haqli bo'ladi desa bu haqida ulamolar umuman 5 ta shartga jamlab qo'ygan birinchisi e, o'ldiriladigan kishi uni o'ldirishi joiz bo'lgan kishi bo'lishlik kerak agar ayol kishi bo'lsa bu unga kirmaydi mana bu e, ya'ni ayol kishini qatl qilishlik e, salbga kirmaydi o'zi joiz ham emas jang paytida agar jang qilib urushmasa qatl qilishlik ayol kishini ya'ni kim dushmanni o'ldirsa unga bayon qilishlik kerak ikkinchi shart ya'ni bayon qilishlik sharti bo'lishi kerak aniq ya'ni bilishlik kerak bu e, ya'ni dushman taraf unga qarshi urushlayotganini u bilmasdan turib ham e, u taslim bo'ladigan odam bo'lishligi mumkin yo boshqa bo'lishi mumkin kelib borib uni qatl qilib yuborsa ham bo'lmas ekan uchinchisi jangchi kofirlarga qarshi jangda jonni xavfga qo'yib jang paytida ya'ni o'zini xatarga ko'ndalang qo'ygan holatida e, u bilan urushib olishi kerak e, bugungi kunimizda masalan ig'mosiylar bor mana shularga kiradi yoki safga yorib kiradiganlar bor e, ammo masalan musulmonlar tarafidan omon yerda turib turib e, kofir otgan kishi bunga kirmaydi demak sharti yakka yakka jangda chiqqan bo'lishi kerak xatarda turgan holatida uni qatl qilib olishi kerak masalan hozir bugungi kunda snayperlar bor yoki o'sha qurollar bor musulmonlar tarafidan tinchlikda bo'lib turib otishlik bunga kirmaydi deb aytyapti ulamolar to'rtinchisi o'ldirgan kishi musulmonlarga zarar yetmaydigan darajada zarar yetadigan darajada aniq bo'lishi kerak ya'ni biz avval ham aytdik bu xuddi mana ikkinchi shartiga o'xshab ketadi ya'ni u haqiqiy jang qilaman deb chiqqan kishi bo'lishi kerak taslim bo'lib qo'lini ko'tarib turgan bo'lsa uni otib yuborishlik salb hisoblanmaydi aslida va keyingisi o'ldiriladigan kofir jang qilishga qodir kishi bo'lishi kerak masalan asir yoki jarohatlangan kishi bo'lsa o'zi jangda boshqa kishi otib ketgan endi shuni uni to'liq o'ldirib qo'yib turib salbi maniki deyolmaysiz tushuntira olayotgan bo'lsam demak u jangga yaroqli kishi bo'lishi kerak siz bilan yakama yakka chiqqanda otilgan bo'lishi kerak asir otib qo'yib e, <laughs> salbi maniki deya olmaymiz yoki bo'lmasam shu jarohatlanib o'zi o'limga yaqin bo'lib qolgan bo'lsa uni kelib turib otib turib bu salbi maniki deb ketila olmaydi ya'ni yakka yakka chiqqan holatda o'zi yuzimiz ko'rib turib o'sha otgan bo'lsa yoki borib o'ldirilgan bo'lsa yoki ribot nuqtalarida borib o'ldirib kelishligi ham shunga kiradi asli ribot endi bu e, ya'ni bilmay qoldi deb ya'ni bu sharti kelyaptiku bayon qilinishi kerak ya'ni unga qarshi qilayotganini bayon qilishi kerak deyaptiku Ammo ribot nuqtalarida bunga kirmaydi, chunki ribot paytida o'zi u e, bu kofir mana shu narsani bilib e, mujohidlarga qarshi chiqqan o'sha nuqtada. U biladi, kimdir kelib qolishiga. Ana shu paytda mujohidlar ribot nuqtasidan borib, uni otib maqladigan bo'lsa, e, u salbga haqli bo'ladi. Demak, salbi 5 qismga bo'lishlik aksar ulamolar salb 5 qismga bo'lishi yo'q deb aytadi. Ya'ni biz g'animat taqsimlashlik deb o'tganmiz-ku avvalgi darslarimizda. Sal unaqa bo'lmaydi. Ya'ni u kim o'ldirib oldimi mana shu salbga haqli bo'ladi deb aytiladi. Demak, e, bu umumiy, ya'ni mol haqidagi tushunchalar bu narsalarni nimaga shariat tushuntirib o'tadi? Insonlarning qalblarida ixtilof bo'lib qolmasligi uchun. Ya'ni pul yomon narsa. Hatto bu sahobalarning ixtiloflariga borishlikka sabab bo'ldi. Shuning uchun e, Anfal surasi nozil bo'lib, Anfal Alloh va rasuliniki degan oyat nozil bo'ldi nimaga chunki bu e, hamma bilishi kerak haq e, mollarni haq egasiga topshirishi kerak keyin u o'zi xohlasa taqsimlaydi xohlamasa taqsimlamasin degan mumkin ya'ni musulmonlarning foydasiga qarab shuning uchun umuman e, pul mol masalalarini e, shariat shunday daqiq daqiq tushuntirib ketgan hech kim bir ortiqcha haq yeb olmaydi. mana meros masalalarini qarang yoki bo'lmasa zakot masalalarini qarang kim kimga berishlik sinflargacha sanab berdi alloh subhana taolo va merosi alohida bir hisob kitob bilan e, daqiq kimga necha ulush tegishligigacha hisoblandi nimaga bu e, pul shunday narsaki insonlarni qalbida bir biriga shubha uyg'otib qo'yadigan birodar birodardan ayirib otani o'g'ildan akani ukadan eri xotindan mana shunday ajratib qo'yadigan narsa mana shunday narsa ekan chunki insonlarni qalbida e, mana shu dunyoga bir baribir shahvat bor qiziqishlik bor e, alloh va taolo bu darslarimizni davom qilsin inshaalloh e, keyingi darsimizda e, demak nafl haqida o'tamiz nafl degani bu ya'ni islomda qo'shimcha ajratib beriladigan pul ya'ni nafl ibodatlar deymiz qo'shimcha ibodatlar xuddi shunga kabi nafl degan bor ya'ni g'animadan o'g'irlashlik haqida ham gaplashamiz va uni hukmlari unga qanday jazo beriladi va boshqa amirlarga hadya qilishlik masalasi ham bor inshaalloh subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk